o'tdik shunga binoan oylarning ichida ham alloh subhanahu va taolo eng oliy oy qilib ramazon oyini yaratdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shabon oyida ey odamlar sizlarga bir oy kirib keldiki bu oydan keyin keyingi oyni olib keladi bu oy ramazon oyi bu oy eng ulug' oy va bu oyda bir kecha borki ming kechadan afzal deb ogohlantiradilar. shuning uchun ham biz bugungi darsimizda shabon oyida bo'layotgan darsimizda ramazoni sharifning yaqinlashib qolishligi munosabati bilan shu ramazoni sharif bilan hammani ogohlantirib muborakbod qilishlik bizni darsimizni mavzusi bo'ladi alloh subhanahu va taolo ramazonni farz qildi ramazoni sharif hijratning ikkinchi yilida farz bo'ldi demak islomning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan kunlaridan to tortib oxirgi kunlarining teng yarmida desak xato qilmagan bo'lamiz namoz farz qilingandan keyin ramazoni sharif farz qilindi chunki ramazon sharifni tutishlik insondan kuchliroq iymonni talab qiladi u yemoq ichmoq va o'zining shahvatidan ma'lum bir soat voz kechishligi insonda iymonning mustahkam bo'lishligini talab qiladi shuning uchun bo'lsa ham kerak alloh subhanahu va taolo farz qilgan ramazoni sharif hijratning ikkinchi yilida ya'ni madina munavvarida farz bo'ldi ramazoni sharifning farz qilinishligidan asosiy maqsadni alloh subhanahu va taolo billah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ey iymon keltirgan kishilar sizlarga ro'za farz qilindi ya'ni ramazonda ro'za tutishlik farz qilindi taqvo hosil qilishliginglar uchun taqvo hosil qilish hayotdagi mo'min kishining Allohni mo'minni balki insonu jinni yaratilishligidan asosiy maqsad bo'lgan ibodatni va bu ibodatiki dunyo va oxiratning saodati bo'lgan shu ibodatni bajarishlikka taqvo eng kuchli omildir. Mana bu taqvoni hosil qilishlik mo'min kishini dunyoyu oxiratining saodati bo'lgan ibodatni bajarishlikka qulay sharoit yaratib beradi lekin ramazon haqida bizning qalbimizdagi ko'p moddiy falsafa ta'siri ostida bo'lgan zaharlar bu ko'pchilikning qalbidan yo'qolib ketganlar chunki ramazoni sharifdek ulug' muborak oyni butun moddiy falsafa bir ma'nosiz bir narsa qilib ko'rsatishlikka uringan lekin allohga hamdlar bo'lsinki mana shu yerda o'tirgan hamma kishilar shu ramazonni biror kun maqtalgan joyda ta'lim olgan allohga ming hamdlar bo'lsinki al haqqu yalu va la yu'la alayh haq oliy bo'ladi haqqa boshqa narsani oliy qilib bo'lmaydi mana bu ro'zaning farzligini shuncha qarshi targ'ibotlardan keyin ham bilib turishlik alloh subhanahu va taoloning bizlarga bo'lgan katta ne'matidir ramazoni sharifni masxara qiluvchilar o'zlarining aqliy o'zlaricha deb aytamiz o'zlaricha o'zlarining aqllariga to'g'ri kelgan ba'zi bir dalilga o'xshagan narsalarni olib kelishmoqchi bo'ladi va sezmasdan ichib olgan zahar ta'sirida gaplarini gap sezishmaydilar yoyinki sezgan bo'lsa g'araz bilan gapirishadi ramazoni sharifni ertalab sahar turishlik va ma'lum bir muddat o'zini yemoq ichmoq va jinsiy shahvatdan tiyib turishlikni insonning jasadiga yuk bo'lib tushishligini isbotlamoqchi bo'lishadi va hamda xususan tabiblar bu ovqatlanish qoidasini buzish deb tushunishadi va hamda uxlash jasadga orom berish dam berishlik tartibini buzish deb tushuntirishmoqchi bo'ladi lekin ular buni yo tushunishmaydi yoki g'arazgo'y odamlardir alloh subhana va taolo hayotdagi fazilatni jasadning yemoq va ichmoq va jinsiy xohishi va uning uxlab istirohat qilishligiga qarama qarshi ish asosiga barpo qildi hayotdagi hamma fazilat tekshirib ko'rsangiz inson o'zining jasad ehtiyojiga qarshi hayotda inson tarixda xalqlarga manfaat yetkazgan odamlarga ko'p manfaatlar yetkazgan kishilarning tarixini qaralsa hammalari o'zlari ovqatlanish tartibini buzib uxlash tartibini buzgan odamlardangina insoniyatga bir manfaatli ishlar sodir bo'lgan ammo o'zining rohatini o'ylab ovqatlanish va uxlash tartiblarini buzmasdan kelgan odamlardan biror inson foydalangan emas va undan tashqari son sanoqsiz odamlar har kuni oddiy maqsadlar yo'lida uxlash va ovqatlanish tartibini buzib yuradi biz buni mufassalroq aytmoqchi bo'lsak tabibning o'ziga xitob qilib aytamiz tabib o'zi birovga manfaat tabobat xususida manfaat yetkazayotgan vaqtida albatta uxlash va ovqatlanish tartibini buzgandan keyingina boshqalarga manfaat yetkaza oladi jarrohlik kursisida o'tirgan bo'lsa biror bir jarrohlanishlikka muhtoj bo'lgan bir bemor kelgan bo'lsa uning jarrohlik ishini uni ustida yurgizishlik ma'lum bir vaqtlarni oladi. Uning ovqatlanish tartiblari o'tib ketishligi kerak. Balki uning uxlash tartiblari ham buzilishligi kerak. shu bilangina jarrohlanish amali joriy qilinadigan kishining ustida shundagina bir manfaatli ish qilolashligi mumkin bo'ladi. Bo'lmasam u o'zining ovqatlanish va uyqu tartibini buzmaydigan bo'lsa, bu jarrohning amaliyasini ma'lum bir joyda to'xtatilishi kerak bo'ladi. Undan tashqari, son sanoqsiz odamlar uyqu uxlash tartibini har kuni buzishadi. Ular o'zlarining tosbonlik, qo'riqchilik qiladigan joylarida son sanoqsiz odamlar haftada 2 marta yo 3 marta uxlash tartibini buzib turishadi. Nima uchun bu bizga o'zlaricha mehribonlik qilgan odamlar ramazoni sharifdagi faqat uxlash tartibini buzishga qarshi bo'ladi nima uchun ular ramazoni sharifdagi faqat ovqatlanish tartibiga qarshi bo'lishadi ular sezmagan holatda ichib olgan zaharning ya'ni dahriylik zaharining ta'siri ostidagina ular shu ramazondagi uxlash tartibini buzilganligiga va ovqatlanish tartibini buzganligiga shungagina qarshi bo'lishadi ular yoyinki nihoyat darajada yaxshi bilishadida u zaharni boshqaga ham ichirmoqchi bo'lib turib qilishadi alloh subhanahu va taolo bizni jasadimizni mukammal qilib yaratdi unday ovqatlanish tartibi buzilishligi bilan nogira bo'lib qoladigan qilmadi uxlash tartibi buzilishligi bilan nogira bo'lib qoladigan qilib yaratmadi alloh subhanahu va taolo bizning jasadimizni shunday qilib yaratdiki bu jasadga ruh g'olib bo'lgandagina rohat bilan yashaydigan va hamda hayotning hamma fazilatini qo'lga keltirishlik jasad ehtiyojiga g'alaba qilishlikdagina mumkin bo'lishligini alloh subhanahu va taolo o'zi bizga bildirmoqchi bo'ldi va ro'zani bizga farz qildi ro'zada biz har yili o'zimizning jasadimizning ehtiyojotlari bo'lgan narsani bemalol yengishlikni darsini o'rganamiz va shu bilan o'n bir oy muddatda bizga biror bir fazilatni qo'lga keltirishlik bilan ovqatlanish turgan vaqtida yoyinki biror fazilatni qo'lga keltirishlik bilan bu uxlashlik istirohat qilishlik yoyinki jinsiy shahvat ro'baro'yimizda turgan vaqtda biz bu fazilatni qiynalmagan holatda qo'lga keltiramizda jasad ehtiyojatlariga g'olib bo'la olamiz chunki biz ro'zada alloh subhana va taoloning bizga bergan ro'za darsini biz o'tab olgan edik ammo o'zlarining jasad ehtiyojotlarini birovning manfaatlaridan afzal ko'rganlarki ular xuddi boshqa bir maxluqlarga o'xshagan o'zlarining jasad ehtiyojotlarini o'taydiyu birovga bo'lgan manfaatdan voz kechishadi balki u manfaat yetkazishlikni nodonlik deb bilishadi dunyodagi hatto dahriylarning peshvolari ham xalqlarga o'zlaricha bir manfaat yetkazishlik uchun ovqatlanish va uyqu tartiblarini buzishlik natijasida shu ishlarni qilolgan hayotda uyqu va tartibini buzmagan ovqatlanish tartibini buzmagan biror insondan insoniyatga manfaat kelgan emas shuning uchun alloh subhanahu va taolo bizlarning shu jasadimizga qul bo'lib qolmasligimiz uchun ro'zani vallohu alam farz qilgan bo'lsa kerak biz ramazoni sharifni bu hozirgi keltirilingan bir aqliy dalilgagina suyanib ro'zani tutmaymiz balki rabbimiz alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilinganligi uchun buni farz amal deb tutamiz undan tashqari shaytonning joriy bo'ladigan insondan yo'li ya'ni qon yo'li hisoblanadi ya'ni yemoq ichmoq yuradigan yo'ldir chunki qon yemoq va ichmoqdan vujudga keladi shayton inna shaytona yajri min ibn adama majraddam qon yo'lida joriy bo'ladi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak yemoq ichmoq shaytonning jaro kalimasi diqqatga sazovorki chopib yuradi shayton inson farzandidan qon yurgan yo'lda nihoyatda tez joriy bo'lib yuradi demak bu qon yemoq va ichmoqdan vujudga kelar ekan biz shaytonning chopib yuradigan yo'lini jinday tanglashtirib qo'ymoqligimiz kerak u yemoq va ichmoqdan ma'lum bir soat o'zimizni tiyishligimiz bilan shaytonning chopib yuradigan yo'llari torayadida shayton yurishlikka qiynala boshlaydi shuning uchun ham bizda taqvo sifati hosil bo'ladida dunyo oxiratning saodati bo'lgan bu saodatiga sabab bo'lgan ibodatni biz qiynalmagan holatda bajara olamiz alloh subhanahu va taolo bandalarga qiyinchilikni ixtiyor qilmaydi ramazonning farz bo'lishligi oyati zikr qilingan sura baqarada shahru ramazon allazi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر alloh subhanahu va taolo sizlarga bu farz amallar bilan osonlikni iroda qiladi qiyinlikni iroda qilmaydi bizga ramazonni farz qilishlik bilan alloh subhanahu va taolo osonlikni maqsad qildi qiyinchilikni emas Ramazon sharifni va ro'za tutolmagan kishi albatta hayotda nihoyatda erkin yashaydiki u jasadining quli bo'lib yashamaydi undan tashqari Ramazon sharifda ozib ketishlikni bizga hujjat qilishmoqchi bo'ladi har bir inson o'zining dunyo qarashi bo'ylab tasavvur qiladi inson kim islomiy dunyoqarashda inson ollohning yaratgan mukarram maxluqi nima uchun inson yaratilingan u alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini toifasini faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratilgan lekin bu ibodatni bajarishlik uchun alloh subhanahu va taolo ba'zi amallarni farz qilgan bu farz amallarni bajarishlik bilan hayotini hammasini mo'min odam ibodatga aylantirib olishligi nihoyatda bir oson ishga aylanadi ammo bu tasavvur bo'lmasa inson bir semirishlik uchun dunyoga kelgan maxluq deb qaragan tasavvurga albatta ro'za tutishlik Bu ularning dunyo qarashiga noto'g'ri narsa bo'ladi. Undan tashqari boshqa narsalar ham noto'g'ri bo'ladi. U bir yaxshi bir xoli joyga kirib, yeb, yotaverishligi kerak bo'ladi. Insonning har bir dunyo qarashi shunga hayoti dunyo qarashi asosiga qurilgan bo'ladi. Islomning ham o'ziga xos bir dunyo qarashi borki, shu dunyo qarash asosida mu'min kishi o'zining hayotini shu dunyo qarashga qarab quradi. alloh subhanahu va taolo hammamizni ham ramazoni sharifga shu davrga yetib ro'zalarni sunnatga muvofiq tutishlikka alloh taolo tavfiq bersin men shu o'rinda darsimizni ro'za haqqiga bag'ishlar ekanmiz alloh subhanahu va taolo ramazoni sharifni bizga farz qilishligi astaidu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ey iymon keltirgan kishilar sizlarga ro'za farz qilindi sizlardan ilgarigi kishilarga ham farz qilinganga o'xshagan ro'za tutishlik umuman o'tgan ummatlarga ham farz qilingan xuddi o'tgan ummatlarga ro'za tutishlik farz qilingandek ramazondan boshqa vaqtlardagi bo'lsa ham biz buni ochiq bu yerda oyat o'zi aytmayapti ya'ni ro'zadami ro'zadan boshqa vaqtlardami ro'za tutishlik farz qilinganga o'xshagan sizlarga ham farz qilindi taqvo sifatini hosil qilishliginglar uchun ramazoni sharifdagi ro'za tutishlik farz qilinganligi hijratning ikkinchi yilida madiniy munavvarada rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lganlarida farz qilindi undan tashqari kim kasal bo'lsa yoyinki safarda bo'lsa boshqa kunlarga ko'chirishlikka alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi ramazoni sharifda safarda bo'lib qolsa safar abu hanifa rahimaullohni fikrlarida qanday safar bo'lishligidan qat'iy nazar shu safarda boshqa kunlarga ko'chirishlikka ruxsat berildi qari yoshdagi kishilarni qiynalib ro'za tutadigan yoshga yetib borib qolgan kishilarni alloh subhanahu va taolo fidyatun toami miskin bu bir miskinni to'ydirishlik bilan ro'zani soqit qildi to quvvatga kirguncha va va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun ya'ni ro'zani ramazonda tutishliginglar yaxshiroq deb alloh subhanahu va taolo bayon qilib qo'ydi demak bir kishi shayx foni ulug' yoshdagi kishi quvvati ro'zaga tutishlikka yetadiyu nihoyat darajada qiynalib tutgan bo'lsa albatta bunga miskinniga yedirishlik fidyasi bilan ro'za undan soqit bo'ladi agar homila ayol o'zining homilasidan qo'rqsa ro'zani boshqa vaqtga ko'chirib turishlikka ruxsat berdi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki alloh azza va jalla aytdiki kullu ibn adama lahu illa har bir odam ning farzandini amali o'zi uchundir ya'ni manfaati bor namoz o'qishlikda insonga ko'p manfaatlar bor tahorat qilib pokiza bo'ladi va boshqa namozda o'zi uchun manfaatlar ko'p zakot bersa zakot bergan amalini zakotni olgan odamlar hurmat qiladi va shunga o'xshagan boshqa manfaatlar bor ammo ro'zada inson yemoq ichmoq shahvatidan o'zini tiyadi mana bu ro'za tutuvchi kishiga faqat ko'rinib turgan ma'lum bo'lib turgan narsa o'zini yemoq ichmoq va shahvatidan tiyilishlik ko'rinadi ammo ro'zaning haqiqati u ma'lum bo'lmaydi bu alloh subhana va taolo o'zini bandaning bu amalini sir qilib qo'ydi mana bu narsa kullu amali ibn adam lahu illa siyam ro'za inson bunda binishlik ulushi yo'qdir birodarlar alloh subhanahu va taolo takror aytamiz ro'za tutgan odam yemoq ichmoq va hamda shahvatdan o'zini tiyishlikni ko'radi bu faqat bajarilayotgan amal ma'budning buyrug'i uchun bo'ladi ma'budni muhabbatini o'zining jasad muhabbatidan bo'lgan jasad muhabbatiki uni yeyishlik bilan va ichmoq bilan va uning shahvat bilan qondirishligida mana bu ma'budning muhabbatini jasadining muhabbatidan oliy ko'rishlik bundan hosil bo'lgan ro'zaning haqiqati bu narsa sir bo'yicha qolgan birodar shuning uchun illa siyam deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh azza va jalladan mana bu hadisni rivoyat qilyaptilar ro'za men uchun men buni mukofotini o'zim beraman dedi alloh taolo ro'za qalqondir qalqon bo'lishligi jahannam o'tidan qalqondir va yana ma'siyatlardan qalqondir Ramazon sharifda ma'siyat bozori kasad bo'ladi Ramazon sharifda maradatul jin yomon jinlar va shaytonlar kishanlanadi demak ro'zada bilingki qaysi bir odam gunoh ishni qilayotgan bo'lsa nihoyat darajada buning hech qanday hujjati yo'qki shayton yomon shaytonlar yomonlikka ma'siyatga buyuradigan shaytonlar kishanlanganda ham gunoh qilgan odam bu odam nihoyat darajada yomon odam hisoblanadi Chunki u shaytonga tengolmaydi. Shaytonlarning yomoni kishanlangan bo'ladi Ramazon sharifda. O'zingizni sinab ko'ring. Ramazondagi siz ma'siyatdan tiyilmadingizmi? O'zingiz sabablik bu gunohlarni qilayotganligingizni biling. Vasiyamu junna, ya'ni shaytonning yomonlaridan ham qalqondir. فإذا كان sawmi ahadikum fala yarfus va la yashab. sizlarning bittalaringizni yani ro'za ramazoni sharifning kuni muyassar bo'lib qolsa fala yarfus la yasob fahsh so'zlarni gapirmasin va shovqin soron qilmasin Biroz so'kishsa yoinki qattiqroq un um bilan jang qilmoqchi bo'lsa men ertalab rabbimga ahd qilib bu narsalardan yemoq ichmoq va hamda shahvat bunday jasad shahvatiki so'kish va qattiq jang qilishlardan o'zimni tiyganishga ahd berganman deydi ya'ni meni uzrim bor dedi ro'za tutgan kishi demak so'kishlik va qattiq jang qilishlikdan o'zini tiyishlikka ahd bergan kishidir uni qisqa qilib inni soimun deb javob qilsin لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ro'zador odamning yemoq ichmoqdan va ko'p gapirishlikdan o'zini tiyishligi sababli og'izni yeyish va ichmoqdan tiyishlik sababli ba'zi bir bo'y hosil bo'ladi yoyinki oshqozon xoli bo'lib qolgandan keyin oshqozon orqali ba'zi insonning og'zida bo'y hosil bo'ladi mana shu bo'y ro'zadorning og'zini bo'yi ollohni huzurida mushk ambarning bo'yidan ham yaxshiroqdir ro'zadorning ikkita xursandchiligi bor bu xursandlik bilan doim yashaydi birinchi iftor qilgan vaqtda alloh subhanahu va taoloning bu rahmati ikkinchisi ro'zaning mukofotini olganda quvonadi sahl ibn sad roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu soimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد Sahlul ibn radhiyallohu anhu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki jannatda bir darvoza borki buni rayyon deyiladi Rayyon serob qiluvchi ro'zadorlar shu darvozadan jannatga kirishadi boshqa ro'za tutmaganlar bu darvozadan kira olmaydi so'raladiki ro'zadorlar qayerda deb ular ro'zadorlar turishadi boshqa odam o'rnidan tura olmaydi Kirishganlardan keyin darvoza bekiladi dedilar alloh subhanahu va taolo inson ma'lum bir vaqt o'zini yemoq ichmoq va o'zining shahvatidan tiyganligi uchun u yerda yemoq ichmoq bilan ziyofat beradi va va al-anfus. kishilarning qalbi nimani nafsi istihoq qilgan bo'lsa mana shu narsa bilan mehmon qiladi abu al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا bir kun mo'min kishi ollohni yo'lida ro'za tutsa ba'zilar buni nafr ro'zaga ham ma'nosida aytishganlar nafr ro'zaga shu mukofot bo'lsa farzga albatta bu mukofot bo'lishligida shak shubha yo'q ollohni yo'lida bir kun ro'za tutgan bandaga alloh subhanahu va taolo shu bir kun ro'zaning muqobalasiga jahannam o'tidan uning yuzini yetmish yillik masofa uzoqlashtiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qildilarki man soma ramazona imanan vahtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi ramazoni sharifni iymonan ya'ni iymonan tutsa alloh subhanahu va taoloning iymon keltirgan kishi namoz o'qiydi va ro'zani ham Allohning farzi deb tutadi. Iymonan kalimasi bizga juda ham chuqur ma'noki ba'zi odamlar ro'zada musulmon bo'ladigan odamlar bor. Kim Ramazonni iymonan tutsa deyilganligini ma'nosi shuki, iftorga kirganda hijolat bo'lishlik uchun ro'za tutadiganlar bor. Bu yerda ro'zani iymonan tutsa, ollohning farzi deb tutsa alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan deb tutishlik bilan boshqa tutishlikni farqi bor birodarlar mana yaqin kunlarda juda ko'p odam ro'za tutdi lekin bir ozgina ollohning farzini qilganlarga nisbatan yomon qarash paydo bo'lishligi bilan namozlarni to'xtatib yubordi birodarlar ro'zani ham nima qilishadi olloh o'zi biladi shuning uchun bu yerda ramazonni iymonan tutgan odam olloh ruxsat bergan vaqtdagina buni ochadi boshqa vaqtda ochmaydi vahtisaban ajrini ollohdan talab qilsa ko'pchilik tutganligi uchun yo mahalladagi iftorlardan hijolat bo'lishlik uchun emas ollohdan ajrini talab qilsa rayon jannatini mukofotini umid qilsa alloh subhana va taolo o'zi buni mukofotini beradi degan narsa bilan tutgan bo'lsa o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deydi Bu o'tgan gunohlarning mag'firat qilinishligi bu juda katta mukofot bu. Takror aytamiz, mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatlari Ramazon sharif kelganda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannat darvozalari ochiladi, jahannam darvozalari bekiladi va shaytonlar kishanlanadi. Shaytonlar kishanlanadi birodarlar. shaytonlar kishanlanadi degan so'zdan o'zimizga xulosa chiqaraylikki ramazonda gunohga yurgan odam shaytondan ham battar bo'lgan odamdir chunki u ramazoni sharifdagi kishanlangan shaytonlar insonni kishanlab qo'ymaydi alloh taolo chunki insonni ixtiyorli qilib yaratgan undan tashqari shaytonlar kishanlanadi degandan bilingki ma'siyatga giriftor bo'lgan odamlar hech qanday uzrlari yo'qdir undan tashqari ramazonda ro'za tutmasdan ro'za vaqtida oshkor hayosizlik bilan yo'lni bo'ylarida taomlayotgan kishilarning xuddi ular aytmasa ham shunday deyayotganga o'xshaganki ey musulmonlar biz sizlarni mahallanglarda biz yurgan bo'lsak biz ham musulmonlardan deb yurgan edinglar bizni musulmon bilib qo'yinglar deyishlikdan boshqa narsa emas bizni yana o'lsak musulmonlarni qabriga ko'mib yurmanglar degandan boshqa gap emas birodarlar chunki bu yerda hech qanday shaytonning vasvasasi orqali u masiyatni qilganmas u shuning uchun biz shaytonlar kishanlanadi degan ma'nodan o'zimiz mana bu xulosani chiqarib olaylik va gunoh tarafga qalbimiz moyil bo'layotganda bilaylikki nihoyat darajada osiy bo'lib qolganligimizni sezaylik shu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari ramazoni sharifda ko'p xayr ishlarni qilardilar sadaqotlarni ko'p qilardilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة odamlarning eng yaxshi javon marti nihoyat darajada sahiysi bo'lib ketardilar bo'lib ham jibril alayhissalom bilan uchrashganlarida ramazonda juda ham saxovatlari tutib ketardi jibril alayhissalom har kechada ramazonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashardilar qur'on mudorasa qilardilar ya'ni qur'on o'rganardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jibril alayhissalom u kishiga ro'baru bo'lganlarida bo'rondan ham yaxshilikka tez bo'lib ketardilar oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi o'n kunlik kirgan vaqtlarda kechada bedor bo'lardilar ahllarini uyg'otardilar va bellarini bog'lardilar bellarni bog'lashlik ikki narsadan kinoya g'ayrat bilan ibodatga berilardilar yoyinki o'zlari oilalari bilan qo'shilishdan o'zlarini tiyardilar mana bu narsa ramazondan ilgari o'qib berishlikdan asosiy maqsad biz tayyorgarlik ko'raylik roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda saharlik qilishlikka buyurdilar tasahharu dedilar saharlikda barakot bor dedilar saharlik qilinglar degan buyruqqa bir ajablanishligimiz mumkin birodarlar saharlik qilishlikka buyruqqa hojat yo'qu saharlik qilarmiz degan bir qalbimizda bo'lishligi mumkin ashobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aksarlari saharlik qilmasdan ikki kun uch kunni ulab ro'za tutishardilar shuning uchun ham saharlikka buyurdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham pay ro'za tutadilar ya'ni iftoru saharlik qilmasdan ro'za tutadilar va saharlik iftor qilmaslikdan ya'ni o'tkarma ro'za tutishlikdan qaytaradilar ham shunda ashoblarning ba'zilari aytishgan ekanlar o'ziz pay ro'za tutasizu biz ham tutamiz degan ekanlar Lastu hayatikum inni abitu inda robbi yut'imuni va yasqini. Men sizlarning holatingizga o'xshagan emasman. Men robbimni huzurida bo'laman, meni yediradi va sug'oradi der ekanlar. Bu hadisni sharhida ko'p ulamolar bu yeyish, ichish moddiy shaklda emas deyishadilar. Chunki bu misol muvosala hisoblanmaydi deb ba'zilar agarchi yemoq ichmoq zohiriy shaklda deyishgan bo'lsalar ham alloh subhana va taolo bilan qalblarining ibodatga berilib ollohni huzurida turgandek turishlari bilan lazzatlanishliklari bilan ochliklarining esdan chiqib ketishligidir albatta har bir odam shunday bir rohat topganda uning ochlik va charchovlari hammasi esdan chiqib ketadi bo'lib ham rab taolo bilan muloqot bo'lib rab taolo tarafidan bo'lgan rahmatga duchor bo'lishlikda hamma qiyinchiliku ochliklar esdan chiqib ketadi shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saharlikka buyurdilar ba'zi kishilar ba'zi vaqtlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tkarma ro'za tutishlikdan man qilganlarida ham bular tutishaverdi shunda bo'lmasa menga ergashadigan bo'lsanglar deb o'tkarma ro'za tutdilar ertasiga ham davom ettirdilar oy ko'rinib qoldi shunda aytdilarki agar oy ko'rinmasa sizlar behol bo'lguninglarcha tutaverardim dedilar ya'ni achchig'landilar bunga shuning uchun ham saharlik qilishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyurayotganliklarini siri ham shu bo'lsa kerak vallohu alam saharlikda barakot bor dedilar saharlik bilan namoz vaqtining o'rtasi savol qilingan vaqtida zayd ibn sobit roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif bunga javob bo'ladi فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر خمسين آية rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan saharlik qildikda keyin namozga turdik qancha muddat bo'ldi deganlarda ellik oyat o'qilgan muddatcha bo'ldi dedi sura mulk birodarlar o'ttiz oyat ya'ni uch betdan ko'ra ko'proq qur'on o'qilgancha muddat bo'ldi saharlik bilan namozga turishlik o'rtasida dedilar ramazon sharifda ikki marta azon aytilinadi birinchi saharlikka turishlikka ikkinchisi saharlikni to'xtatib namozga turishlikka va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saharlik haqida shunday dedilarki amr ibn al as roziyallohu anhu rivoyat qiladilar faslu ma bayna siyamina va siyami ahli kitob aklatus sahar bizni ro'zamiz bilan ahli kitoblarning ro'zasini o'rtasidagi farq saharlik yeyish dedilar ahli kitoblar kechqurun to'yib yotishaverardi saharlikka turishardi mana bu biz bilan ahli kitoblarning o'rtasidagi ro'zaning farqi shu dedilar iftorni qaysi vaqtda qilishlik to'g'risida sahl ibn sad roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki la yazalu an nasu bi khayrin ma ajjalul fitra odamlar yaxshilikda davom etishadi modomiki iftorni avvalgi vaqtda qilsa dedilar alloh azza va jalladan rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib hadisi qudusiyda shuni bayon qildilarki alloh azza va jalla aytdiki bandalarimning menga eng suyumlisi iftorni avvalgi vaqtda qiluvchilari hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi rivoyat qilingan hadislarda iftorni kech qiladigan toifalar nasoro va yahudiylar kech qiladi deb ogohlantirgan ekanlar shuning uchun biz iftorni avvalgi vaqtida qilishlik nihoyatda amallarning yaxshi ekanligini bilmoqligimiz kerak bu kelishmovchilik qiyomatgacha davom etib qolmasligi kerak birodarlar abu hurayradan rivoyat qilingan hadis sharifda sunani abu dovudda keltirilgan ما باب ما يستحب من تعجيل الفطر iftorni avvalgi vaqtida qilishlik haqida mustahab ekanligini bobida sunani abu dovudda keltirilgan mana hadis sharif لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس فطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون degan ekanlar din zohir bo'lib ko'rinib g'olib bo'lib davom etadi odamlar iftorni avvalgi vaqtda qilsa degan ekanlar yahud va nasorolar iftorni tahir qilishadi degan ekanlar ular o'zlariga xos ro'za tutishganda iftorni tahir qilishadi dedilar bu iborani diqqat bilan quloq solaylikdin din zohir bo'lib davom etadi odamlar iftorni avvalgi vaqtda qilsa dedilar ibn mojjani sunanlaridan keltirildi ahmad ibn hambalni musnatlarida ham keltirilgan ibn huzayma va ibn hibbon shu hadisni sahih deyishgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning iftor qilishlarini odoblari salmon ibn omiriy omirdan rivoyat qilinadiki roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sizlarni bittalaringlar iftor qilsa xurmoni tishgani bilan iftor qilsin agar topolmasa suv bilan iftor qilsin bu pokiza odamga ya'ni poklikni bag'ishlovchidir kasallikdan poklaydi va hokazo qanday bo'lsa ham ba'zi rivoyatlarda e, iftor qilishlarida birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning iftorlari namoz o'qishlikdan ilgari bo'lardi ya'ni namozdan keyin iftor qilmasdilar namozdan ilgari iftor qilardilar iftor qilish deganda ma'nosi birodarlar biz dasturxondagi narsalarni yeb tugatishimiz emas iftor qilishlik deganini ala rutobatin bir necha rutab g'o'r xurmoda iftor qilardilar agar g'o'r xurmodan topolmasalar pishganini ma'in. bir necha ya'ni bir nechta marta suvdan ho'plardilarda keyin namozga turardilar demak iftorda uzoq o'tirishlik bu sunnatga xilofdir namozni tahir qilishlikdir bugungi darsimiz ramazoni sharifning hammasini sunnatga muvofiq tutishlikka yordam bermoqligi kerak birodarlar ramazoni sharifda bir kishi kunduzi sezmagan bilmagan holatda taom yeb yo biror suyuq narsani ichib qo'ysa nima bo'ladi nabiy sallallohu alayhi va sallamdan abu hurayra radhiyallohu anhu rivoyat nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innamo at'amahu Allahu wa saqahu." agar sizlarning bittalaringlar esdan chiqarib biror narsa yeb qo'ysa yo ichib qo'ysa ro'zasini tutaversin chunki u Alloh yedirib sug'oribdi Allohning ziyofatida bo'ldi u ro'zasi ochilmaydi Ramazon sharifda tahorat qilishlikda burunga suv va og'izga suv olishlarda ehtiyot bo'linishligiga dalolat qiluvchi hadis bor sobira roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki bu kishi aytadilarki ya rasululloh axbirni anil vudu'i tahoratni aytib bering dedim qala asbig'il vudu'a va xallil baynal asabi'i va baligh fil istinshaq illa an takuna so'iman tahoratni komil qilgin dedilar ya'ni a'zolaringni komil yuvgin dedilar barmoqlaringni orasiga hilol qilgin ya'ni barmoqlarni orasiga barmoqlarni olib borgin dedilar va burunga suv olganda mubolag'a qilgin dedilar tahoratda aytdilar ammo ro'zador bo'lganingda bunday qilma dedilar imom abu dovud va imom termiziy rivoyat qilganlar ro'za tutgan vaqtda subh vaqtiga mabodo junub holatida tong otib qolsa ya'ni tong otish deganni ma'nosi namozni vaqti kirsa subh bo'lsa lekin shunda junub holatda bo'lsa misol qilib aytaylik yoyinki junub holatiga sabab bo'ladigan ish bo'ldida uxlab qolishligi natijasida tursa subh bo'lgan shunda ro'zani nima qiladi shu vaqtda agar mana oysha roziyallohu anhoda rivoyat qilinadiki kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam junubun min ahlihi shunda mana shu hadis sharif dalolat qiladiki g'usl qilib ro'za tutaveradi tushunarlimi mubolag'a burunga suv olishlarda mubolag'a qilmaydi albatta inshaalloh kelgusi darslarimizda ham bayon qilib qolsak kerak lekin bu narsani avvaldan bilib borgan yaxshi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shavvol oyining olti kunida ro'za tutishlikka targ'ib qildilar shavvol oyi ramazoni sharifdan keyingi oy Ayit kuni alloh nasib qilsa ramazoni sharif tamom bo'ladida undan keyingina ayit kuni ro'za tutilmaydi ro'za tutishlik makruh bo'ladi keyingi olti kunni ramazonga tobe qilishlikka targ'ib qilganlar abu ayyub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man soma ramazona summa atba'ahu sittan min shawval kana dahri kim ramazonda ro'za tutsa va keyin shavvolning olti kunini tobe qilsa o'rtada ayit kunida tutmasdan albatta bu umrbod ro'za tutganga o'xshagan bo'ladi ramazoni sharif buni hadisni tavjihida ba'zi ulamolar hasanotlar o'n barobar bo'ladi o'ttiz kun o'n barobari uch yuz kun bo'ladi olti kunni o'n barobari oltmish kun bo'ladi uch yuz oltmish kun ya'ni butun yil bo'yi ro'za tutganning ajrini oladi deb shunday tavjih qilishganlar alloh subhanahu va taolo nasib qilsa mana inshaalloh ramazoni sharif kelyaptilar ramazoni sharifdan ilgari shu masalalarni bilib olaylik degan maqsadda shuni bayon qilgan bo'ldik bugungi darsimizda ramazon sharifni bayon qilishlikda yana bitta maqsadimiz shu ediki ramazoni sharif yaqinlashganligi uchun ramazonga bir tayyorgarlik hamma ko'rmoqligi kerak tilovat qur'onga ko'p ramazonda odatlanishligi kerak chunki qur'oni karimni ramazonda nozil qilinganligi shukronasiga hamma ne'matga shukur qilishlik o'zini yo'li bor hammalari o'zlari ne'mat degan odamlar ammo musulmonlar bo'lsa alloh subhana va taolo tarafidan hidoyat uchun odamlarga bu rahmat bo'lib tushgan qur'oni karimni shukronasiga o'zlarining ollohni buyrug'iga nihoyat darajada muqayyat qilishlik bilan shukrlarni ifodalashadi shuning uchun qur'onni ko'p tilovat qilishlik va yaxshi amallarni ko'p qilishlik sadaqotlarni ko'p qilishlik iftor qilishlik iftor qilishlikda haqida aytmoqmiz kim ro'zadorni iftor qildirsa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ho iftor qilib borsa ham o'tgan gunohlari kafforat qilinadi dedilar demak iftor shiori islom birodarlar muhtoj kishilarni shularni iftorlik qildirishlik bilan ramazoni sharifning kelganligini e'lon qilishlikka harakat qilmoqlik kerak shuning uchun ham hammaning o'ziga xos bir tayyorgarligi bo'lganligi uchun ramazon sharif yaqin qolganligi uchun bir ikki marta biz darsimiz tark bo'ladiyu ramazonda albatta darsimiz to'xtab turadida ramazondan keyingi kunlarda inshaalloh dushanba kunida darsni davom ettiramiz ramazon sharifni mabodo iyd kunlari bo'lib qolsa shu kuni darsimiz to'xtab tursa ham iyddan keyingi kunlar bo'lsa inshaalloh albatta shu shavvol kunlarini olti kunlari to'g'ri kelib qolsa ham albatta shunda biz darsimizni davom ettiramiz iftor qilingandan keyin inshaalloh shuning uchun ham bugungi darsimizni g'animat bilib ramazon haqida qilinishligining sababi ham shudir birodarlar alloh subhana va taolo hammamizni sunnatga muvofiq ramazoni sharifni o'tkazishlikka alloh tavfiq bersin ro'za tutgan odam misvot ishlatsa bo'ladimi deb savol qildilar misvok ishlatishlik abu hanifa rahimaulloh shu misvok ishlatsa hech qanday karohati yo'q dedilar ammo imom shofiy rahmatullohi alayh u kishi aytdilarki ro'zadorning bo'yi ollohni huzurida mushkdan ham xushbo'yroq bo'lganligi uchun shu bo'y yo'qolmay turishligi kerak misvok ishlatilmasdan turishi kerak deydilar lekin ro'zani ochilishligiga ikkovlari ham aloqasi yo'q deyishdilar bilan. ro'za mutlaqo ochilmaydi misvok tutishlik bilan ammo abu hanifa rahimaulloh aytdilarki misvok tutishlik bilan u bo'y ketib qoldi hisoblanmaydi lekin bu imom shofiy rahmatulloh alayh hadisning zohirini olib shu bo'y ketmay tursin dedilar allohga manzur bo'lgan bo'yni ketkizmasdan turish kerak dedilar endi bu yerda yana boshqa savoli shu ekanki jon bek toy ali xon sher degan nomlarga qo'shimcha bo'lgan nomlar qanaqa shu haqida endi bularni endi hurmatan qo'shib qo'yilgan ba'zilar bego'sin deb qo'shib qo'yilgan ba'zilar endi erkalatib toy deb qo'ygan ammo katta bo'lsa ham hech otilmay toyligicha turaveradi baribir yoshlikda erkalatib qo'yilgan bo'ladi shu bo'yicha turaveradida hech ham o'zgarmas degan so'zni sura tavbani o'qishdan ilgari ko'p qorilar o'qishadi lekin bu hadis emas bu men ko'rgan emasman lekin bu narsani o'qishlik yo'q bunga, sobit bo'lgan emas ko'p kishi namozni qazosi ro'zani qazosi haqida ko'p so'rashadi bu savolga har kim har xil javob beradi shu javobni eshitgandan keyin odam qanoatlanmaydi buning siri shuki ashoblar davrida namozni qazosi bilan ro'zani qazosi bo'lmagan shu qiyinlashtirgan narsa shu ular iymonni qabul qilishganlaridan keyin namozni qazo qilishmaganlar ki bizga bir aniq bir asos qolganligini istasak ular namozni biror vaqt tark qilishmaganlar tark qilingani bor jihod maydonlarida uxlab qolgan maydonda tark qilinganlar bor buning qanday o'qilishligiga tepadagi uyda qur'on bo'lsa ya'ni ikki qavat imorat to'sayu pastki qavatida qur'on turgan bo'lsa tepada yursa bo'ladimi debdilar bunda islomda haraj yo'q birodarlar lekin qur'onni hurmat qilishlikka ma'murmiz islomda haraji yo'q yolg'izlar birodarlar ilm talab qilishlik farz eru ayolga shu ilmimizni tarqatishimiz kerak deb ba'zi ilm olgani yoki ilm tarqatgani borganimizda avtobusda har xil holatlarga duchor bo'lib e, ayollar shunaqalar bir xunuk holatlarga giribtor bo'lib qolamiz shunda nima qilishimiz kerak deb so'rayaptilar birodarlar ilm olishlik uchun bizga qarshi bo'layotgan narsa bu yil emasda bundan boshqa ishlar ham ko'pda lekin biz shu ilmni olishlik farz ekanligini e, yo'lda o'zimizni taqvoyimizni iloji boricha ehtiyot qilamiz qolgan qo'limizdan qodir bo'lmagan narsamizga javob bermaymiz birodarlar u qodir bo'lgancha imkoniyat qilayotgan qilmayotganlikni o'zi bilan olloh o'rtasidagi sirdir birodarlar bu yerda so'rayaptilarki hazrat ali va fotima onamiz hayoti bilan tanishishga qiziqaman chunki erda ayol va erni vazifalari nima uyda ayolni vazifalari nima o'g'illarning vazifalari nima qizlarning vazifalari nimani bilishligimizga yordam bergan bo'lardi deyaptilar albatta sahobalarning siyratlari hammasidan ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi uylardagi siyratlari bizga namuna bo'ladi shunga hamma ergashmoqlari kerak bo'ladi albatta bu yerda bir kishi alohida xat yozyaptilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yosh qo'shilgan sunnatlarini ihyo qilishlikka harakat qilyapmiz e, shu shuning uchun boshqalarga ham shuni bir tushuntirishsak shu narsani deyaptilar birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini qilayotgan kishilarga alloh ajri azim bersin amaliy suratda shu sunnatlarni qilishlik bilan o'rnak bo'lib borishaversalar inshaalloh boshqalar ham shunga ergashadigan bo'ladi alloh taolo boshqalarni ham shunga ergashtirsin lekin sunnatlarning hammasini ichida buyurilgan sunnatlarni qilishlikka ma'murmiz birodarlar ko'p darslarimizda tushunarli bo'lyapti bu faqat bitta yo ikkita sunnat emas buyurilgan sunnatlarni aytib o'tyapmiz mana bu narsaniga qarama qarshi ish qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak bir kishi so'rayaptilarki bizni imomimiz kashanda ham ho'liyu qurug'idan deb yozibdi dedi nima qilib qo'ydi ya'ni ikkovidan ham shu kashanda debdi nima deymiz endi nofta ho'li deymizda uni endi shu bu kashandalikni ikkov surati ham bor shunaqasiga duchor bo'lib qolganmiz iqtido qilsak bo'ladimi yo'qmi dedilar biz aytamizki fosiqiki fisqi oshkor bo'lib qolgan bo'lsa iqtido qilmaslik kerak fosiq bo'lib juft fisqini oshkor qilsa chunki gunohi sag'ira la sag'irata ma'al isrof ma'al tavba qilsa gunoh kabirasini Alloh kechiradi ammo kichkina gunoh deb bir narsani qilaversa u katta gunoh u kichkina gunoh deyilmaydi buni ulamolar buni katta gunohlardan sanashgan buni Kashandalik. shuning uchun bu narsani davomiy bun bilan giriftor bo'lgan odamga iqtido qilmaslik kerak davomiyda buni endi Kechasi kechasiyu kunduzi shun bilan o'ladi. ba'zi bir kishilarga men tushuntirmoqchi bo'lganimda kashandalikni juda yumshoq gapirdingiz deb ham xat yozgan ekan men kashandalikni yumshoq gapirganim yo'q birodarlar lekin men gunohkor bo'lishlikdan qo'rqaman degan so'zimni deb tushunishibdi gunohkor bo'lishlikdan qo'rqaman deganim shuki eng yomon gunoh deb aytishdan qo'rqamanki bundan katta gunoh yo'q ekanda deb qolmasin demoqchi edim chunki boshqa odamni o'nglansa bo'ladi birodarlar kashanda odam o'nglanmaydi chunki u doim uni shu ma'shuqasi shu bo'lib turaveradi borib borib turib namozni ham yomon ko'rib qoladi ro'zani ro'za kelyapti deganda hamma quvonsa kashanda odam g'amgin bo'ladi shu ro'za qachon tugar ekan deydi ana u narsa ollohning farzini yomon ko'rishlik darajasiga olib chiqadi u iftorni iftor qilishlik uchun sog'inmaydi shu ana shu o'zi balosini tortishlik uchun sog'inadi shuning uchun bu tinimsiz shuni hayoli ollohni hukmlarini yomon ko'rishlikka boradi haqiqiy bu islomni dushmanlari birinchi shu yahudlar mana shu kashandalikni olib kirib olgandan keyin odamlarni hammasini shunday buzib oladi birodar buni yomon joyi shu yerda buni xohlasa ham yomon ko'rib qoladi xohlamasa ham yomon ko'rib qoladi qanday yomon ko'rib qolganligini o'zi bilmaydi shuning uchun bu narsadan voz kechish kerak men shuni aytmoqchi bo'lganman hatto ulamolarda ko'rishdan holim aytiladiki bir joyga bir borib kelsam deb shu suhbatni yomon ko'rib o'tiraveradi shuni birodarlar bu yerda ko'p narsalar so'rashyaptilar bunday deb duo qilsak bo'ladimi unday deb duo qilsak bo'ladimi deb duolar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilgan duolarni qilishga harakat qilaylik bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'llari sof yo'l ekanligida shak shubha yo'q shuni qilamiz boshqa narsalar bilan ishimiz yo'q mana birodarlar bugun mana xatimizga javob yo'q degan narsa ham yo'q hamma xatinglarga javob berdik ozgina vaqtni o'tkazib yuborganligimiz uchun uzr mana bu vaqtni inshaalloh bir hammamizga ham ramazon sharifda dars dars bo'lsin va shunga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin ramazoni sharifni alloh rozi bo'ladigan qilib o'tkazishlikka harakat qilaylik hammamiz ham اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين